innocents com si fossin criminals. La llibertat es troba tancada entre barrots, joc de bastons dins les presons. Les hores són dies i es perden les il·lusions. Ai, molt bé, molt bona vesprada a Soci Tanatori, un programa de Ràdio Godella. Ja aneu a fer la mà i claveu-se-la per l'orella. <laughs> Ai, Paco, un programa de qualitat, pues ja sabeu. I molta dignitat. Ciutat Tanatori, 11 de març de 2010, el 11M, Paco. El 11 què? El 11M. Ah, home, això era culpa tot de la ETA, no? Molt bé, sí? Com què vols dir això? Home, el, el pobre este, com li diuen este guaperet que fan ahí de criminal? Això no era lo del Gürtel? No, què Gürtel, no. El 11M, segons el, el Aznarín, era tot culpa de l'ETA, culpa de l'ETA. Això és un programa de Ràdio Godella, Ciutat Redatori, que el podeu escoltar en Ràdio Godella, si és que esteu escoltant tot així la Ràdio Godella. Mos han dit que el xirivella no arriba a la freqüència modular. Ah, no? Però poden escoltar-nos per internet en www.ciutatredatori.k Gràcies a mi Rulo. Rulo. I en Ai, Rulo! I en Ràdio Mistelera de la Xara i en Radioactiva FM d'ahir del coll. Ahí, visca el coll, la peladilla, però a mi m'agrada la Vera també. Paco, no te'n visques en la notícia, que això va després, i dir-vos el telèfon de participació. Anem a veure, ja sabeu que el 96 és el número, perquè el 69 és la il·lusió. 96 364 29 52, repeteixo. 96 364 29 52. M'apunto 96, no, a 169. Oh, ja. oh. I ja sabeu que això és un programa de categoria mundial, el millor programa dels països andorans, no Paco? <laughs> que se la casquen d'on dos man, tio, què categoria tenim. Per eh, començar hem a ficar una cançó de Zebda del disc Le Bruit. Ja anem a fumar, hòstia. à mettre dans le même sac. espanyol. E per tant, e per tant, també jo sóc tanatori i tenim una notícia, no, tio Pacorro? I molt mal, continuem amb la ciutat tanatori i tenim una notícia, el tio Ai, este, palmino he cansado. Te caguin la puta mare que va, va, che. Anem a veure, però així tenim una notícia que més que una notícia fins i tot no és una notícia, és un homenatge a aquests éssers intel·ligents eh, perseguits, eh, a, algunes vegades eh, en, en situació d'extinció, i no vaig a parlar de que Rodríguez de la Fuente les va traure d'aquesta situació, sinó que elles mateixes, per el seu empeny quotidià, eh, han mantingut una posició i encara se li pot dir ser intel·ligent en molt més neurones que altres persones, dones, per el dia 8, el dia de les dones. Una notícia... El dia de les dones no és tots els dies. El día de los dones son tochos días, porque si no, no, des eso o Yo yo no, no desde mai. Eh. Tú no desdinxonem mai, que para hecho eres el calvari de Tamare. Digo, es que no rindes en el colegio. Dices, eso es porque no desayunas? tío. Eh, yo que me pensaba que eran los porros. Exactamente. <laughs> Vale, va, tiraría ya al... Eres, eres un destructor. Porque mi niño droga no ha tomado. No, no, no. no. Mm, bueno. Eh, parlant d'aixes persones intel·ligents i en homenatge al Dia de la Dona, tindríem que recordar que eh, les últimes dones eh, condemnades a mort per la dictadura franquista. Em sembla que, que, bueno, que és una manera com una altra qualsevol de recolzar una causa que mai és perduda, afortunadament, perquè l'ésser humà, si té alguna sortida per endavant a aquest planeta, eh, em sembla a mi, i no és per quedar bé, que vindrà de mans d'una dona, entre altres coses perquè no sols tenen més més... Eh, més coneixement. Coneixement, això, això, això és la història. Neurones, diuen per ahir, no? Però la veritat és que, a més a més, porten una repressió continuada, sostinguda de molts anys, i malgrat això, malgrat que algunes vegades han fet eh, mà del sistema i han col·laborat a, al masclisme, sense voler, però elles sempre han donat ixa pisca, ixa, ixa, ixa granet, ixa, i ja sorreta... Xa pisca. I de... són lletres estrangeres. Exacte. aleshores, eh, que han donat un poquet en la manida i saboret eh, que ha fet que la vida tinga un sentit. Bueno, no? Paco, al rotllo. La notícia ja l'ha fet. Allà? Ah, no, bueno, va, anem allà. No sé, bueno, no començar, cabró. Anem a parlar de les dones, que en este cas és notícia. Notícia, ara sí. Sí, no és notícia. No és notícia, home. Ah, anem a parlar de Maria Jesús Dascà i Concha Tristán les últimes dones eh, condemnades a mort per la dictadura franquista. Eh, recordem el 8 de març de, a Concha Tristán i Maria Jesús Dascà. Elles militaven al FRAP, van ser arbitràriament juzgades per un tribunal militar i condemnades a mort el 18 de setembre del 75, de 1975. Eh? Tomàs Pellicer, tal qual, per a de la red, és d'on ve la notícia, no? Eh, Maria Jesús Dascà i Concha Tristán eh, Anem a veure. Maria Jesús Descà Penelas era natural d'Almeria, un municipi de la província de Castelló a la vora del Mediterrani i pròxim al port de Sagunt, on se situaven els alts forns, quan eren el que eren. Gran centre fabril de traducció, exactament, de lluita, de lluita obrera. Ella era militant de la Unió Popular del Camp és dir, UPC, organització de jornalers i jornaleres que formaven part de la, del Front Revolucionari Antifascista i, potri, i, patrioca, i patriota. Frap, cuidao! Vale? A l'octubre del 72, eh, eh l'organització antifeixista republicana d'Esbaix a la comarca de Camp de Mocbebre de l'entorn segontí, Horta de, de Tarongers, va incendiar un magatzem propietari d'un cacic falangista, que segurament avui viurà i tindrà molts diners i serà una persona molt demòcrata. Mira, ser... si és bona persona. Exactament. Van ser detinguts i processats pel Tribunal d'Orden Públic, el TOP, nous eh, joves jornalers, nou joves jornaleres, la Xusa, que així l'anomenaven els seus amics, va escapar a la caiguda i va fugir a Madrid i tenia 17 anys llavors. En Madrid, Xuxa va continuar militant en les organitzacions del FRAP de forma clandestina, ocultant el seu nom i va escapar novament a les massives detencions que, com represàlia a la manifestació de l'1 de maig del 73, van desencarnar les forces repressives contra el FRAP. Detinguda a primers de setembre de 1976, Xuxa va ser inclosa en la causa 1,75 i juzgada en el Consell de Guerra sumaríssim. En el despropòsit d'acusacions, conspiracions i trames absurdes que vas deixar el fiscal militar veure, en fi, l'ABC, sí, dormiu-se, però és la vida. De 19, 9 del 75, pàgina 21, a ella li van acusar de ser responsable del Partit Comunista d'Espanya i d'haver mantingut una entrevista amb Concha Tristán per a veure qui li donava l'ordre d'atentar contra un tenent de la Guàrdia Civil. No va tenir altra acusació ni tan sols la de donar l'ordre. Va ser condenada a mort Tenia 20 anys. Ara ronca si vols. Concepción Tristan López era gaditana, enfermera de professió, o sigui, punxaculs. Havia, com jo, havia format part del grup sanitari que va entendre el, atendre els manifestants ferits en l'enfrontament de 1 de maig de 73. I recordeu que i allò no eren provessons com el que fem ara. Allò eren manifestacions que, en quant eixies, te partien la boca. No va ser detinguda en les caigudes d'aquells més i va continuar la seva militància fins a la seva detenció el setembre del 75 i era llavors responsable d'agitació i propaganda de la zona nord de Madrid, és dir, una compromesa antifeixista, antifranquista. El Tribunal Militar la va acusar d'haver mantingut reunions amb Sánchez Bravo, afusellat el 27 per tractar l'atemptat per eh, tractar l'atemptat a un tinent de la Guàrdia Civil. Va veure tal qual, qual, qual. No va tenir altra acusació. Va ser condemnat a mort i tenia 21 anys. Què son, tinc? Elles, Ixusa i Concha van a ser afusellades no van a ser afusellades. Van a esperar una setmana interminable com, a rebre com, com rebes de mort fins que el Consell de Ministres del dictador van estimar que estaven embarassades i va commutar la pena de mort per la cadena perpètua i va ser amnistiades en el 77, com molt, molta gent, 1977. Van I van seguir amb les seues vides, Susa va ser periodista i Concha va continuar sent enfermera. Avui, una, un dels, dels vocals del, del sagnant Tribunal Militar que va dictar cinc arbitràries penes de mort, el llavors capità d'enginyers José Miguel de la Calle, és tinent general, la màxima graduació a la que pot aspirar un militar. I ha estat com nomenat en 2008 per la ministra de Guerra Carmen Chacona i mona, con cap de comandament logístic de l'exèrcit de terra, en el cercle de confiança de la ministra. Chico, si casi, mira, si lo hemos reformado, es democrático y, de, y deportivo. El que queda está mono. Les nostres companyes han mort, ja anònimament, perquè, per la vida, sense soroll, sense reconeixements. Es van deixar els seus anys revolucionaris, el valor amb el qual es van enfrontar a la bèstia elles joves lluitadores antifeixistes, la revolució dels seus arbitraris judicis i les condenes, la reposició de la seva dignitat militar, militant no pot significar altra cosa que la revisió del procés continuista, la revisió d'un règim polític que continua enaltint els botxins i humillant a les seues víctimes. La revisió de l'Estat imposa la vida per al dictador. Es eh, ah, a dir, eh, per exemple, ara mateix a No, si yo no, yo ho entenc. Ja, ara mateix a al, pobre payaso este del Garzón le están fent la vida imposible per tocar les víctimes del feixista. Tu no te caes en el Garzón. Eh, yo sí, porque es que a mí no em cau bé, però Garzón, eh, del tío Paco son del tío Paco. Exacte, y absolutamente absolutament les yo. jo. És un payaso de merda, però dintre lo que cae, pues, ten la teua, la teua en, I en un moment nada, per tindre els collons com a payaso de, revisar la cuestión franquista y de les penes i de la gent que ha mort, ara mira com els tenen. I se no? vol el Nobel de la Pau i no s'ha contraure. Exactament. Molt bé. Però bueno, tio. I se n'anem a les comarques de l'Ebre, tio Paco. una merda pa tu, tio. Ara mateixa, acordeu-se, hi ha un paio que és home de confiança de la Chacón i era el que signava les morts dels antifeixistes. Molt bé. Interpretació sempre negativa. Molt bé, i s'anem a les Terres de l'Ebre i ahir tenim el nostre corresponsal en Tortosa, el senyor Ferran. Bona vesprà, senyor Ferran, bona tarda. Hola. Se l'estan mamant, senyor Ferran? Solomita. Com esteu? Les portes des d'aquelles terres? Res, bueno, tio. I en Ferran, mira de baix de la taula, a veure si te l'estan... Ah, ah. Molt bé l'homenatge a les dones, home, tio. Una mica així espès, però ara ja està bé. Tot? Però, home, i tant, gràcies, home, perquè este, este tio me canallea. Són tots els dies, el dia de la dona, però bueno, ja sé que tu les respectes a diari, també. I tant sí, que sí. Bueno, bueno. A, la, a la dona i als homes. Ah, <laughs> bueno, alguns més que d'altres, eh? Però... Ah, home, i tal. Eh, home, a mi Guirre, per exemple, és una dona que si me digueres que és un os, pues a lo millor eh, admitia casar-la. Sí, no, no. Jo, jo fotria un cop de mano. Molt bé, què et va semblar ahir la, el partit del Real Madrid? Ah, molt bé, home, sí, sí, si hi ha algun merengón escoltant, doncs mira, re, un salut, eh, que es foti fotre. <laughs> Dormiries a gust, no? Nosaltres sempre, de, dels equips de França, sempre havíem estat a l'Olímpic de Lió. Molt bé. Ah. No. Doncs res, què t'anava a dir? Que, quina cançoneta t'has preparada per avui, per a la nostra audiència? Avui he triat una, una, bueno, una exquisida que et posa els de punta, molt maca, molt maca. És d'un grup de Madrid que es diu Ardacho. Ah, oh, guai, guai. Diu, Cuando sea mayor. <laughs> molt bé, doncs Ferran, ja parlem. Escolta, una, una no, pregunta, espera, Ferran. Paco te vol. És que no vull que em pille de sobte. Eh, el, els països, eh, o sea, el principal ja és independent? Espanya és independent? No, el Principat, el Principat. El Principat espanyol? No, eh, el d'Andorra, el dels Països Catalans. No, no sé. Encara no ha arribat, no? Estan encara en consultes. Aquí com tothom te deutes jo no sé ja al final què, què és. No, home, jo ho dia perquè a veure si resulta que se fan independents i mos deixen fora, tio, tampoc és això. No, tu tranquil, que, que ens acoplem, eh, a la mínima. Tu ja saps que jo, anarquia independentista fins a la mort. <laughs> bueno, doncs que duri. Ah, lo que dura, dura. Que mala la droga. Cuando sea mayor quiero ser como tu. Como tu, Ferran. Un bes molt fort als morros. Apachurla. O un altre per a tothom. Gràcies. Tu de mayor quiero ser como tu. Cuando yo era niño de ti me enamoré y desde este momento en ti yo solo pensé. Crecía, crecía pensando en este día que tú conmigo vendrías a vivir la vida mía, pero después te fuiste a otro país vivir y yo no sabía ni a dónde escribir. Ahora juntos de este nuevo no me dejes así con el corazón ardiendo, no me dejes mami, yo quiero amor pa mí, amor pa mí. Todo lo que yo quiero es amor pa mí. fred, i fa fred. Que és mentida o estàs calent? El últim programa de l'hivern, tio, Paco, perquè la setmana que ve són falles, i si a falles no folles, en Pasqua no falles. Ah, pues Aleshores ja tornarem el dia 20 i pico, que ja, ja estarem en primavera. No, no anem a vindre el dijous que ve. De totes formes, a mi me dona igual, perquè jo estic en primavera de 2000, des de 2003, no? Me cague Déu, tu és que va ser la majoria d'edat i és començar a follar, digui, a ficar-te calent. Majoria d'edat era abans. Eh. Bé, eh, tio Pacorro, què tenim per ahir? Un gorro. Un gorro. Notícia! Home, a mi anem a veure, més endavant, així en el Jordi tinc que fer un negoci, perquè tenim així ara mateixa un programa... Això, moltes gràcies al senyor Jordi Coll, com a eh, Exactament, i al senyor... Amén. I al senyor Rulo, que és el nostre mort preferit... Mira si és bona persona. Exacte, això sí que és bona persona. Doncs ja parlarem, perquè com vàrem encetar l'altre dia, quan jo estava de baixa, te'n recordes, que estava dolent, sí, aleshores eh, em Varen encetar el que és el, el eh, Francolàndia, no? I aquesta ciutat on tothom viu en una corta aquesta idea, no? I avui pues, ja parlarem d'una musiqueta que siga dient, no? Fins ara, eh, lo que podem decir es que el fill honorífico de Francolandia avui debería ser el presidente de la Diputació, Alfonso Rus. Ai! Molt Jordi, tenim algo por ahí? Espera'm, eh? algo por per... No, que continua. Sí. Tenim por ahí... A veure, pásame el, puré, puret, nano. Rasca. Exacte. Ay, es que lo que vale, vale. Y lo que no es comandaments, Jordi. El Real Madrid campeón de Europa. Ay, ay. Ay, Aguirre, qué cara ponías, hija mías. <laughs> Diga, Pacorro, al rollo. Bo, el fill honorífic de Francolàndia és el president de la Diputació, Alfonso Rus, i diguem, per què? Doncs molt bé, anem a veure. El director del Movim, eh, ixa cosa que fa eh, representacions i tal, presenta la dimissió de l'escàndal de les fotografies censurades, de les que tothom crec que ha sentit parlar per ahir, i que de la Unió Periodística eh, està cercant d'alguna manera un, un lloc alternatiu, no? El director del Museu Valencià de la Il·lustració i de la, de la Modernitat, que això vol dir Movim, perquè eh, la gent a vegades pues, estudiem però se mos oblida, eh, Roma de la Calle ha presentat la dimissió. En recordeu-se que s'ha dimitit de l'home, perquè segurament en Cali quedava algo de dignitat, per no compartir la decisió de la Diputació Valenciana que gestiona el Museu de de fer retirar les fotos de l'exposició Fragments d'un any, sobre política valenciana entre els quals n'hi ha, ha les relacionades amb el cas Gürtel. Per això, la Unió de Periodistes Valencià, que se diu UPV, responsable de l'exposició, va decidir cercar un altre local per exhibir les fotos. Jo crec que n'hi haurà cua acollonant quan, la, quan diguen a on de la Calle ha explicat que aquest matí que ha pres aquesta decisió està justificada per dos motius, molt clars i senzills. El primer, per la retirada de les fotografies de l'exposició i el segon, més important, per la informació publicada a alguns mitjans de comunicació que citaven fons de la Diputació, segons la qual la decisió de retirar algunes fotografies era un acord amb el director. D'això res. De la calle ha negat que aquest eh, acord hagués existit i que ha dit que l'ordre fou donada des de dalt, és a dir, per la jerarquia capitalista fascistoide del PP i que ell no ha tingut res a veure. Tinc cerca, certa dignitat i no puc acceptar aquest tipus de decisions, ha reblat. El president de la Diputació, Alfons Rus, va arribar a apel·lar la llibertat, el rus, per això l'han fet fill honorífic, d'opinió per retirar l'exposició. La llibertat d'expressió no vol dir, diu ell, que hom no libertad de opinión... va dir Rus, Rush, la, la decisión de retirar parte de las fotografías era deguda al fe de que aquestes no eran... Eh, positives en un mar... que no comporta la política. ...es a dir, riza el rizo ...y cuando acabes dices... ¡Ay, qué gusto! es la eh, democracia interpretada. El de la radio y la eh, machia Exacto, interpretada por el sentido del Partido Popular a la Comunidad Valenciana, tío. Una, una, salutación a la bibliotecaria de Así de Godella, María, que nos aguanta todos los días estillis. Exactamente, sí señora María, quiero un hijo tuyo, Pero bueno, <laughs> Tampoco es eso Y te uns ulls boniques bonics. mes boniques, tío te un caire que te cagues de guapo. puta María antes del día de la dona, ya l'encara estén cagando. Yeah, que te un caire bonico como a persona, tío no sí. equivoques Tú sí que tienes problemes. Yo tengo problemas Claro, se el nuevo Mickey Machinari <laughs> piensa que tiene serios problemas Sí, también, también. Y, Y molt bé, al señor Alexandro, Alexandre Arguello, ahí en Chiribella, el Soriano. El Soriano, se lo hace con salúdalo, dos manos. Salúdalo, tío Paco. Soriano, te queremos. Hazlo con las dos manos. Eh, tío Paco, ¿cómo te enrollas, eh? Ya tengo la oreja roja. Bueno, Safo, tú ya sé que yo soy un parís enano, pero ¿sabes qué pasa? Que la se olvida de les coses més fonamentals i només se'n recorda que en Mediamarkt jo no soy tonto! Sí, sí, però tu segur que anaves el dilluns que no n'hi no havia IVA a comprar. Eh? Una merda. Vaig anar una vega i de vore la cola de les de l'evolució no torni, Frimo, que li donen per cul. <laughs> Molt bé, Soriano, què mos portes per ahir? Pues ya que la semana pasada estabas un poco más aburrido, digo, voy a hacer algo esta semana que si no me echarán la broma. Ay, <laughs> ay. no cobrarás! no cobrarás, la se continúa. <laughs> bueno, ¿cómo vais a simbólico. Ahí va, ahí va. Yo Ahí va, ahí va. con los trabajos, no, no, eh, tengo un follón, qué follón. Pues nada, voy a hacer la agenda musical de Ciudad Tanatori para este fin de semana. Hay tu huevo! Sí, hay tu huevo. mundial. Va, pues ¡Viva Soria Independiente! <laughs> Bueno, el viernes tenemos el Melik Festival en Aldaya, en la Sala X. ¿Tú sabes lo que es un Melic? No, tío. He estado mirando, pero no sé lo que era. es el, eh, el eh, un poco más abajo donde te la cascas, nano, el ombligo. No, vas para arriba, Paco. ¿Abajo? Vas para abajo están los huevos. ¿Sí? Ah, no, pues arriba, sí, <laughs> tenía razones. Sí, eh, continúa, Soriano. Pues nada, que tocarán los grupos Arroz Caldos que presentarán su nuevo disco. ¿Y esos qué tal? Eso, pues no tengo ni puta idea, no he escuchado nada. No, estan bons. Home, la, a mi m'agrada més el, el, el, Com se diu això? El, bueno, no me'n el, recordo. Els de Denia. Exacte. Senyora, la, la Rosa fes el sinaps, hòstia. Sí, les calderetes. Així Ai, claro. Va, i què més, qui més toca? Horchata Sound System. Bons. Esbaters. Baters. Molt guapos, tio. Esbaters, molt bé. Esbaters. Baters. eso, perdonad mi pronunciación. Para res, tío, agraïdes sempre. Visca Soria independent. Rapsode. Sí, señor. Y tocará un DJ que se llama Nitroska DJ. ¿Qué tocará el DJ? Amore, porque yo puedo ganar y echarle un manubrio para que facha el DJ. que no lo que pinchará. y... Ah, no, si hay que pinchar, yo pasé. Que ve la primavera, que ve la primavera. <laughs> Exacto. Por eso, Oriano, y alguna coseta me espera. Hay más, hay más. Hombre, pues va. Ahí, ahí, tírali, tírali que estreba ya. Directo y dinamisme. Tírali que estreba ya, nano. El viernes, para todos los fans y, fa, y chiquetas. Y chiquetes, De Valencia toca zumo de macho y sin ser pobre en el pan de Fish en Alchinés, también el viernes. mucha Soriano, ahí puede ir la Rita. Ahí, está la Rita, seguro que le, le agrada el, zumo de macho. <laughs> no cree, no cree. Volve, ¿qué me están... ¿Qué me imper ahí? Y luego ya para terminar, el sábado tenemos a los últimos que cierre que tocarán en Gandía en la fábrica ¿vale? Otro otro concierto será en el antro, ese garito que me gustó tanto el jueves. Ah, guapo, era, el sábado, hombre. Ya, pero eh, eh, es chupito famoso. Que tocarán los putas ruinas, eh, fulana de tal y codo con codo. Ahí, ahí, ahí. gratis y café para todos. Carajillo, carajillos a un euro. Reventados. Y nada, y ya por último, el sábado en la sala XI también de Aldaya tocarán los narcos y los chicos del maíz, esos de las palomitas. Ahí, ahí, ahí. Ascoltate, vas a que te calles, ¿De Las palomitas no las casillas. ¿Eh? De las palomitas no las casillas. Sí, ese se las come, porque menos, menos cantadas. <laughs> amigo. Y no te metas que es el portero de la selección. Que se jodan. Que se jodan. Nano, ¿viste la cara de la Aguirre cuando perdió el partido? ¿Eh? ¿Viste la cara de la Aguirre cuando perdió el partido? Sí, sí, se le quedó la cara de tonta, no, de lo siguiente. Amén, me caguen de guay que le donen per culo. Volve, Soriano, pues me de mano el instituto. Que os donen per cul, ah, Ahí, ahí, visca Soria independent, visca Soriano. A ver. A carne para la picadora. Ahí Bensinés de Codella, que solo millor, se claveu la maniga en la orella, teniu el pito més de toda la contornada! ¡Salud y fuerza para tots els de Codella. Esta per a vosaltres que no han trobat una de mano Escobar. Soy un dragón de mi boca, sale fuego divino que lo limpia todo. Una bomba yo quiero ir, el sistema vamos a destruir. De mi boca sale Més, anem a la Vall de la Mort, Vall del Paludisme, també coneguda com la Vall Farta, concretament al Cante del Xúquer, i ahí tenim el nostre amigatxo, Toni Richard Carbonell, alias Toni el Chicha. Bona vesprà, Toni Pitxa. Bona vesprà. Com està l'assunt? Bo, per donar-li Pere i el difunt. Ai, ai, ai. I això per què? Eres muy malo. Esta setmana te veig més animat. M'han prohibit la bici i la moto. Estic agarrant-me a... I això per què? Per això aquí, el metge. Ja te vaig dir que cascar-te la mente pedalejaves no era bo. Eh, m'ha cascat un poquet. veure això. I bé, i ara què, te, què van a fer? Tirar-te el tabaco i el terri? Eh, lo mal és que l'alcohol també me l'han prohibit, així de... <laughs> I, i, i, I què pots fer? Què puc fer? Pues mira... L'alcohol <laughs> eh, ho conserva tot, nano. I, entonces, pit... I res pitja, com està la temperatura per ahí per la Rivedra? Home, fa una rasqueta guai, ara. Guai, guai. Guai de Paraguai. Esteu treballant estos dies o què? El di... El dimarts i avui hem treballat sol. Eh. Què? I demà què? Està fluixant, demà no ho sé, encara. Molt bé. I res, pitjamos, contes algo? Sí, el dissabte el Murtarró que ha guixat i va. Què? I qui toca? Panadero desconocido. Ya, pues tots el grups roïns de Xàtiva. ¿Y <laughs> I son són sí, el grups de Xàtiva? Pues tu no estàs para tocar, eh? No, jo també sóc prou roïn. <laughs> Això te dic, allá. allà. ¿Y anirás aniràs al Murtarroc o què? Al Murtarroc, ja veremos. Segons... Segons si anem el divendres ahí, no? On dies tu? Al Melic Festival. Melic Festival, això, Daya, no? Sí, cinc pavos, eh? pues el Soriano fa festa demà en el seu piso, que l'inaugura. Hòstia. Que esteu convidats i convidades totes les audientes i audients de Ciutat Anatori. <laughs> Després direm el carrer. Ah, vos acudís en tot i, va al pis de terra. Eh, bueno, i està ahí la Son, el Soriano i la Punqui de la Llosa i l'home. T'ho imagina't ahí quin, quin elenco d'artista. Pues això espectacular serà. Molt bé, pues, pitxa, a després te tocaré, a veure si vols entrar o algo. cosa. Ve, espera que conto un chiste, home. Ah, conta l'acudit, macho. Conta l'acudit. Pues no te mors, ten que estàs viu. No tenies pressa. <laughs> per cascar-se-la, li És rapidesa, s'obre el teló i és un gitano... Ahí, ahí. Va lligar darrere. Com es diu la pel·lícula? En què, en què? A veure, torna a dir. I és un gitano i set o vuit cavalls lligats uno a l'altre darrere d'ell. Correcte. Com es diu la pel·lícula? tan, tan, tan, tan, tan, tan, Pues la veritat, collons, ni idea. El hombre que se hurrubaba los caballos. <laughs> Ah, que, que susurraba que, los caballos. Qué cachondo. No son, no son xenófobos así. No. <laughs> Me veches e- en compte, eh? A veure si... matxaca la un poquet, que això corre, segur que te ho e cura tot. a veure si mos vegem este fin de setmana. <laughs> Què n'hi anem a posar al xitxa, Jordi? Ah, sí, anem a ficar-te el grup i serà on tenient. Nou. Sí, com es diu? Red Rocho. Aguanta un poc el telèfon a veure si t'agrada. Red roig, Sí, són a mig galls, d'aixòs que t'agraden a tu. Pues bé, a veure. I la cançó prop. Vinga, xitxa, cuida't i no els hòstia. Apachurla! Apachurla, xitxa. Cáscatela tot lo que pugues i si ho aguantes no és com pot, com pot pot ser que perda el nostre tros de sal per tu em tindrà igual que perda la meva autoestima i guanyar trosset de felicitat imagine i puc veure't nua pensant en tu puc obtindre el plaer pensant que la vida és prou dura i pujant al cel cada cop guix el sol però a prop de la lluna jo trobo el plaer see.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 de mi. Eh, no, tu eres un bicho raro, muy raro. va, va, va, va, això no va. Va, això va. Au, es diu Vinya del Mar. M'he après la lliçó, mare. Xile limita al nord amb Perú. Al sud amb l'Antàrtida i a l'est amb Bolívia i l'Argentina, a l'oest amb l'oceà Pacífic i al centre amb el teu enyor. Et recordo d'un somni compassiu que em torna a gambolar mentre es reposes. Escales infinites barriades d'argila i de pa dur. Infants descalços. Si mal s'atapeix de cases grises com penjors de raïm. Encara més escales i el mar estès als peus, com una estora. És primavera al sud, octubre amable, tu hi ets. Enmig de tot i al fons de tot, dibuixant-me els límits i acollint-me. Suspesa en l'aire, igual que ahir igual que els dies de dolor que ja no compto. Des de l'hivern del no rescates, mare, el tros de fe que et cal per convidar-me a passejar pels cims avui mateix. Milla del mar als meus peus, l'enyor intacte. Ignoraré els camins de l'oceà que separen la por d'aquests llençols, de la promesa dels cimbals descalços, dels barris infinits, de les escales abocades al mar com un penxoll, les cases de padur, els infants d'argila, i marxarem plegades cap al sud, algun matí de primavera amable. És un poema de Sònia Moll, de Menorca. Visca la independència de les illes, com de tots els països catalans. Ni França ni Espanya, Menorca és Alemanya. Ai, ai, já tá, já tá foda o outro. <laughs> para favorecer, para apoyar, para apoyar Anatori, un programa de categoria mundial emitint per a tots els països andorrans i per a tota la galàxia ja aneu... en 3 www.ciutatanatori.ca ja, ja aneu a on, tio Paco. Exacte, que aneu fent cola. Si sou de categoria mundial i volen xupar-la, que vagin fent cola, eh? que jo ja estic fart. llenguatge no sexista, si és ciutat natari. Exacte. Home, jo no dic que tenen que xupar. No, no, dona que siga un rave que... tot. Que un parrosset. Bueno, i tenim el nostre macaco particular, el senyor Guillem Fidel. Bona tarda, senyor Guillem. Ay, refil de putes. ¡Ay! que más nada que más que m'estimes tant, Después de una semana, la semana pasada que estigueres de baixa, o no sé ¿dónde estaves, avui on te trobes? Avui estic en el tren baixant de Saragossa, Valencia a València. Saragossa? Ah. Sí, eh, parada, Segorbe Ciudad. Ah, claro, pues ya estás ahí en la comunidad valenciana. y ves que hemos contra Esta semana ni a fil de puta o qué? Sí, esta tenía un filla de puta, filla. Ah, ahí, ahí, ahí, tira-li, tira-li. Ah. pues te que el redoble, no? Sí, la pilla de puta es Fíjame Redoble. Redoble. Esperanza Aguirre. ¡Ay, chico! ¿Y eso? <laughs> ¿Y eso? Se, la guaña per, declarar las corridas bien de interés cultural. Hombre, pero parla de quienes corregudes, parla de quienes corregudes parla, ¿no? Con no específica, quienes corregudes, pues son ahí, no sé... Les desbaus. o los toros. No te me n'eixes que perdeme el contacto en el móvil, ¿no? Ah. En tren, ah, hostia, pues me lo que vulguis, que dona igual. Siempre <laughs> lo sabe, me Bueno, Baure, comenta. ¿Qué coño? Ya estuve comentar. el... se, te, se te fatal, eh? El qué? ah, vale, vale, vale. Bueno, pues escolta, yo había pensado que eran un altre tipo de corregudez, pero si y se me sembla de puta mare. La filla puta de las semanas, qué es? és... Esperanza re. pues mira, esta semana que estás animado y no te sentimos una mierda. Ya te tocaremos la semana que ve. No, no, que eh, ya está. Ahora me sé, pero no. Sí, ahora sí, digue, digue. ¿Qué me es bolsa pechiri? Re, felicitar a Toche Falleros. Sí, falleros. Y en especial a Rita, que estará en Charlie el Potorra de Falleres. Ahí, ahí. <laughs> La Rita acaba d'acabar en, to, en tot el canyam de que n'hi havia en la comunitat, tio, perquè en el canyam tu saps que se fa teixit i, i acaba de fer-se quatre bragues i ja no en queda ningú. Ja no, ja no queda ningú, eh? eh. no ten pilotes, tots, tots els del poble. Exacte, tio. Ai, que Rita més guapa tenim. Molt bé, por res... Por... I, I res, com el programa, bé? Bé, avui mos està quedant un programa de categoria mundial. Sí, Com estem cobrar, tio. Pensa ràpid antes de que fique la pata. No, home, no, tu no fiques mai la pata. Vale, la pachurla. Ale. Eres el millor, tio, cuida't això. Ah. Vale, dedicar al tio Paco. Escolta. Dime. Es veurem, eh, quant el día que fa mai en ca... pe... eh, anem a veure, ahir en Burxassó lo de, lo de obrir tío? Pues es de Escola valenciana. Sí, ixos. Pues no sé si es esta semana que ve. El dimecres. El dimecres, doncs es, es veurem ahir, no? Ahí A 10 la entrada en la bestreta, pero a 5 euros si aneu a la Casa Popular o a Cabassot, no? Y esa organización de puta madre que n'hi ha aquí. sí. <laughs> Venga, chupar la canalla. Cuida i es vem ahí. Dos, dos birres me Dedicar al tío Paco. El anarquista Madeu Casellas sale de la cárcel tras 24 años. ¡Ahí tu juez. Un juez admite que ha cumplido 8 años más de lo que les correspondían. Amadou Casellas ha hecho famoso en los últimos años por su pugna con la administración catalana para conseguir abandonar la prisión a la que fue condenado por primera vez en 1979. Sí, señor. Pero no fue hasta ayer, esta noticias del Limar, del Lijuns, sí. el día que salió en libertad después de 24 años. De de fam. Cuando el juez de vigilancia penitenciaria, el director de la cárcel de Girona, en la que se hallaba, y el comité de evaluación reconocieron que ha estado entre rejas ocho años más de los que les correspondían. Sí. Por pues res, para el tío Paco. Res, Para, para Amadou Casellas, para toda la gente que li el rock. What do you for money, honey? Del 6CDC, hombre. Sexo duro, drogas y rock and roll. Y falles. viva vino. Patán, patán, patán, le, le, le, patán, patán, patán, voy, patán, patán, patán, le, le, le, patán, patán, patán. Hau, hau! Patán, patán, patán. Això és notícia i això és ciutat anatori. Si Home. te pica el cul, rascate'l en un supositori. Home. Si eres capaç, m'ho avises, eh, perquè jo no puc mai. Se sempre se desfà. Notícia! Ui! Estén estén de bona bona. Desde Castellón, Castelló Camps nos diu que los malos tiempos han pasado, comienza el optimismo. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudió ayer a Castellón y se rodeó de festeros para hablar de fiesta y del tiempo. Y por sus palabras de economía, en la comunidad valenciana registra medio millón de parados, digo, sembla, ¿eh? Pero los malos tiempos han pasado y comienza una etapa de optimismo y bonanza apuesta por el futuro, dijo. Pero incluyó estas palabras en una intervención en la que también se refirió a la llegada de la primavera y del sol, claro, a mí así como del ingenio de los valencianos para celebrar sus fiestas. Y en, la, en las paellas tendré menchar eh, y en las paellas podré menchar eh, parats, y barats. No en vano en su agenda tal y que cual pa' cual. Y digo el hombre en cara, somos especiales en Valencia, ni mejores ni peores, sino especiales para, para ser ingeniosos, integrar culturas, realizar esfuerzos cotidianos y para las fiestas. Viva el boom inmobiliario y la culpa la de todos la té el zapatero, perdiz infeliz. Pollón, se acabaron los malos tiempos. Noticia Ya sabemos este, que, te que ahí en el, el Ciutat también també en el Cara en el Facebook, que ya tenim 100 amigachos Tío Paco. es visca Mistelera! Y el tío Paco Pro prometes de así... que para después de falles tindrà ya Facebook, no? Dice. Eh, libro. Sí. ...pero això que se dice... en el luis de davant o de darrere? tío Paco, ...y ahora anem a ficar un tema dedicado para tú y para toches valencians i valencianets estos... ¿Sí? Y la canción Soy Valenciano con el corazón huertano. Ah, una cosa, ¿eh? Pero el gran maestro de Radio Godella, Salvador Asensi. Ahí, ahí, ahí, ahí. ...hala, silencio para el caso. <laughs> que voy, que voy, que voy. A ver, ver. aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, como el eh, culo, tenime el culo, aguarda. chiquetes, chicos, Eso no te Sí, sí. Escucha el volumen ahí. Ay. Cuando a mí me bautizaron, ah. al echarme agua bendita, ah. mis ojos se bonita, mi sangre cristiana y mora, Valencia jardín de flores, donde reina cada hora la alegría y los amores. no, vine al mundo una mañana con el corazón muerto, Molt bé! Xúpame, I, corresponsal en la Ribera Y al el nostre asesor en espectáculos lúdico culturales, musicales Al señor Tonio de l'Orinal. Bona tarda, señor Toni de l'Orinal. Yeah. ¿Qué, què? Yo, diuen en sueca, sueco, ton pare. jo <laughs> ton pare. Què t'ha paregut el temazo que t'han posat avui per pa, pa, pa recibir-te? A ah, qué t'has citado? No lo he sentido? això que era el Titi o qué. <laughs> Salvador Asensi, un antic colaborador de Radio Godella. bo, tot casa Tu saps on va sentir jo la primera vegada al Titina, no? A on? A Montserrat. Montserrat és de dalt o dels alcalans? de sí, dels alcalans. A, aleshores era xicotet jo i en un casino musical del mig, damunt d'unes taules, el tio s'ho fa. I això, però això era quan estava de retorn Paco Muñoz allí? Lo menos, quasi. Eh? Oh, escolta, per cert, tu t'has enterat que el director de Radio Televisió, Valenciana no volen despedir o alguna cosa així? Però perquè l'havien de despedir no el que està fent l'home. Eh, home, jo crec que ho fa, el que passa que l'han pillat com follava les, a les personals per allí i les amenaçava. per pa uno que pillen de 40.000, pobre, ho ha pagat ell. Eh? Leches, és que no se pot treure el pardal de la mà, tio. A tu què te pareix? Bueno, Antonio, què mos contes? Pues res, que ja són falles ahir. Estem follant, eh, estem intentant fer-ho, sí. Ah, es que así convivim en, en, un, en una microclima que no n'hi ha ni falles ni res que se li parega. Ja veus, que ja falles estan benicida i en l'Alcúdia no n'hi ha. És que sou l'hòstia, eh? Vaja, tu que te pareix? Si som especials. Home, i tant que sí, no, no. I bé, tens alguna cosa que contar-nos o no? Pues no ho sé. <laughs> a veure, recerca! <laughs> Cerca i recerca. Me'n vaig a despedir del dissabte al coll. Ah, collons, tu te vas de borratxera, cabronazo. de y lo que no os puedo contar. no, <laughs> De cuándo en cuándo ya que pues saludas a nuestros amigachos de, Radioactiva FM. Ah, claro, sí, hombre... ...y tan, tío, dile que, dilis que de cuándo en cuándo ya que lo de ganarse de borrachero lo hace también... ...exacto... <laughs> no siga que oxiden, tío... que hay fa de fred y pero no traure la ...no siga que es con no follen. Volve Antonio, teníamos ahí al retorno de los 80 acechando. Pues ahora que retorne, que retorne. <laughs> Aleshores no tens que vindre a falles? Jo ni pagant-me. <laughs> che, home, la Rita t'esperava. Perquè l'espero sentar, però sí? <laughs> jo per ahir no, no maneig pues, ni, ni... Jo havia sentit dir que t'havien ficat un VIP ahir en el balcó de l'Ajuntament en una mascletà per fer ahir una dissertació. mí Messi, me lo han fijado, lo que pasa es que yo dije que no, que no puse de rey. Ay, ahí tus huevos, macho, ahí tus huevos, macho, viva el Real Madrid. y Tony el de los Tal no telonea a nadie. Ay, ay. Eh, y menos a las bragas de la Rita, no, no, yo te lo echado tiene que ser con fer un maratón de, de dichos de Nueva York. <laughs> Pues molt bé, la semana que viene no farem programa, Antonio, que son falles. Ah, bueno, pues, pues también està descansar, va. No El eh, faré jo des de casa, si vols. Vols dir, vols alguna cosa a nuestros audients o dientes? pues no sé, res més, que el, que el diumenge fan pel·lícula en el Tocat, així no li feu propaganda al Chandler. I tant que sí, pobret, i fan bones pel·lícules, eh? Des de fa 15 anys ahir resistint. I tant que sí, però ha que anar puntuals, a quina hora era, a les 3 o a les 4? No sé, nosaltres anàvem puntuals ara al, al bar Mesón Bocateria Sam, que tenen ahí el morro preparat. Yeah, <laughs> bueno. molt de morro passant, però és el, el, barrio, el barrio bar més bonic que n'hi ha per la contornada. Una salutació per tots els tassos que estan estudiant, una salutació cultural. I per tots els del teu poble, Valentorro. I molt bé. Fins a la setmana que ve a tots i a totes. Salut i ones lliures. A xuclar-la, Catoni. A xuclar-la. ver, se va a ver un follón que no